vysiela rozhlasové štúdio Mínská dolina. Tak, takto nejako to už pekných pár rokov znie vždy po 19. hodine na celých mlynoch. No ale vidím, že tu treba niečo upresniť. Tak tých rokov je už 16, 1. apríla sme začali 17. a Mlyny je známy názov vysokoškolského mestečka v Bratislave, ktoré cez školský rok okupuje okolo 10 tisíc študentov. Pre tú celú hordu kultúry chtivých sme tu my, neveľký kolektív internátneho rozhlasového štúdia, ktorý za týždeň do nej nahustí 30 hodín živého vysielania. Niektorí sú spokojní, iní menej a vraj, ale to mám len z druhej ruky, sa nájdú i takí, ktorí nie sú spokojní vôbec. To sú tí, ktorým z rôznych technických príčin reproduktor s našim programom na izbe nera. Majú smolu. Vybrať z 20 tisíc vysielacích hodín to najlepšie a zmestiť sa pritom do prísnych časových limitov fonoamatérských súťaží je ťažké a tak zanechajme radšej slov a poďme na to. Toto je hymna rozhlasového štúdia Mlinská dolina 1, ktorá vznikla pred 4 rokmi a ktorou začína každé tzv. nepracované posedenie, akým je napríklad oslava 1. apríla, Dňa študentstva alebo Mikuláša. Jednička, jednička, jednička, jednička, jednička, jednička. Bohatý jeden páčik zo 66 Niekto nám ho ukradol, to asi Arabe Menzi A šlo mi nám aj prázdny kotúč Pozri sa, veď mi zol aj vece kľúč A kto je banda, to naše štúdio Na chlasto má k, a č, a s, a h I, r, e, š, každý deň o 7, i, r, e N-D-I-L-S 2168 je číslo nášho štúdia a a Trápni ste, trápni ste, ja všetci volí. Trápni ste, trápni ste, keď by tu boli. Prestaňte vysielať, mám na ľudný nervy. Čo nás to A veru nás srdce často zabolí, keď sa nám práca nedarí tak, ako by sa mala. Vtedy zostáva len jedno. a je po nádejnom diele. Ešte šťastie, že tých úspechov je o trošku viac ako hektolitrov takto pretečenej vody. Jednou z úspešných nahrávok posledného roka je aj nasledujúca spoločenská paródia, ktorú sme si na mušku vzali, ale to už spoznáte sami. Prosím. Sedel som v nemocnici na lavičke pred ordináciou a čakal som, kedy na mňa príde rod. Bol som totiž určite vážne nemocný. Moja žena mi totiž povedala, že som maniakálny hypochonder. Tak. Povedala mi to hneď potom, ako som zjedol flaštičku vitamínu C, 4 penicilíny, ešte jeden spasmoveralgínový čípok. Manželka sa zatvárila zhnusenie a povedala mi, že som ten maniakálny e, oný. Prečo? Veď som tie lieky zjedol preventívne proti chrípke, angíne a boleniu zubov. Veď mňa sa zvykne chytať angína, chrípka, a bolenie zubov som už tiež mal. A ja proste nechcem, aby sa ma chytali nemoci. Ale manželka ma svojim vyhlásením zaskočila. Moniakálny hypochonder. Čo to len je? Nie som medik, aby som ovládal také krkolomné výrazivo. Pozrel som teda do nejakých knížiek, čo to je. Do slovníka cudzích slov, ale tam chýbali strany. Potom som ešte našiel v Ademeku medici veterinária. Ten je tam nebol, ale maniakálny, hej. Maniakálne štádium, vážení. Maniakálne štádium je druhým štádium besnoty. Besnota je smrteľné onemocnenie. Ja onedlho zomriem. Ja budem mŕtvola. A keď som aj hypochonder, nie len besný, tak už môžem zomrieť každú chvíľku. Preto som sedel v nemocnici pred ordináciou. Len som sa bál, aby som nezomrel skôr, ako prídem na rad. Ale nezomrel som. Moja žena sa pomýlila, pán doktor povedal, že nemám besnotu. No ja som mu nechcel veľmi veriť, lebo doktori to tak zvyknú. Utešujú človeka a až kým nemá dušu na jazyku a potom ju voľky nevoľky musí vypustiť. Tak som povedal doktorovi, že mu neverím ale on vyťahol takú knižku a ukázal mi, že tí, čo sú besní, nemôžu piť vodu. Ani mne síce voda nechutí, ale piť ju môžem. A ju pijem. Teraz. Často. Aby som včas zistil, kedy sa ma predsa len besnota chytí. Teraz zase sedím v nemocnici. Čakám, kedy prídem na rad. Bojím sa, aby som nezomrel. Viete? lebo moja dcéra prišla domov a keď ma videla, ako pijem vodu každú chvíľu, aby som zistil, ak sa má náhodou chytí besnota, tak mi povedala so starostlivým výrazom v tvári. Tato, veď ty máš, tuším, už z tej vody hydrémiu. Viete vy, čo je hydrémia? To je smrteľná choroba. To je vodná tielka. Zvýšené množstvo vody v krvi. Potom urobí srdiačko puk tak ho stisne, zabolí, pichne, v hlave ako by sa zablislo a potom tma a nič a jaj, jaj, jaj, pán doktor! Ďakujeme, ďakujeme, také dobre to zase hádam, alebo že by to bolo? No už čo, Mládež študentská žije hlavne zo smiechu a my sa toho držíme. Samozrejme, v našom vysielaní nechýba ani slovo vážne, žáner publicistický či naučný, ale povedzme si otvorene, humoru nie je nikdy dosť. Veď humorne sa dá hovoriť aj o veciach vážnych, ako problém úplatkárstva nepochybne je. Navyše niekedy netreba povedať ani slovo. Všetko za vás zaspieva skupina Elán v nasledujúcom zastrihu. Thank you. Chocolate. Hmm. Niekedy je skutočne lepšie na miesto svojho mena nahrať kilohertz, ako tomu bolo v predchádzajúcom zostihu. My sa však podpísať nehambíme. Krátky prierez s tvorbou pripravil kolektív rozhlasového štúdia Minská dolina 1.